Ben bir Yakup idim kendi halimde Mevla'nın ismi vardır dilimde Aldırdım Yusuf'u Kenan elinden Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur Yusuf'un heceden okumaz oldu. Anın bülbül dili şakımaz oldu. Alnındaki nuru parlamaz oldu. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur. Attılar kuyuya şehit kasına Cebrail yetişti Mevla dostuna İhlas ile çıktı suyun üstüne Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur bir dertli bulsam da derdime yansam, yandım hasretine bağrım dallasın. Yusuf'un cemali bir dahi görsem, ağlar Yakup ağlar Yusuf'un deyur, ağlar Yakup ağlar Yusuf'un deyur. Yusuf'un gömleğin alkan ettiler, kurtlar yedi diye bühtan ettiler. Yusuf'un götürüp bilmem nettiler, ağlar Yakup ağlar Yusuf'un deyur, ağlar Yakup ağlar Yusuf'un deyur. Kenan'ın kurtları toplanıp geldi. Biz yemedik diye işçiler andı. Yakup'un feryadı arka dayandı. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur. Yakub'un feryadı arşa dayandı. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyur. Ağlar Yakup ağlar.